sidado inertigas la cerbon. Io met da movigio vespere, ne nepre sufficias por protecti la cerbon contra o proagia malfortezzo. Esploroide octec hoc alt agiai homoi montras, longa sidado reductas la cerban activetson. Sporto accelas la mensan capablon, studagioi montras, che corpa activezzo povas protecti alta giuloin contrau proagia malfortezzo. Ciu volas atingi long daurain efficoin, tiu tamen persistu en tio. Regula sidado dum plurai horoi povas nuligi la avantagion, ciun homo aciras per sporto. Usonai esploristoi de la Universitato de Illinois Equipis octec hoc homoin en agio de sestec gis septec hoc iaroi per movo sensoroi qui la testanto i portis tum plei molte da tempo della tago. Ciui testantoi estis sanai, sed ne aparte sportemai. Sam tempe la esploristoi observis la blancan cerban substanzon. Tiu parto de la centra nervosistemo consistas cefe el nervo fibroi. La esploristoi observis la cerboin de la testantoi per du malsamai metodoi. Unu flanque ili registris la in lesoin en la blanca cerbo substanzo. Tiui lesoi aperas ce prescau ciu homo en alta agio. Tamen, je malsamai quantoi. Ali flanque ili observis kiel aquo distribuigas en la cerbo, kio permessas reconcludoin pri la generala stato de la blanca cerba substanzo. Tiu cele ili usis la tiel nomatan laudifusan magnet reson tomografion. La resulto? Generale en la cerboi de homoi, kiui regule treinadis, moderegis, svitige, aperis mal prida lesoi de la blanca substanzo. Tiui, ciui tre ofte leggere, movigis, montris average ponan stato de blanca zerba substanzo en la tempia lobo. Tiu substanzo ludas schlossilan rolon ce la prilaborado de informoi, ce la memor capablo, cae ce parolado. Ce tiui, kiwi ofte longe sidadis, la blanca substanzo en la regionoi circa la hippocampo estis aliflanque forte degenerinta. La esplorita regiono circa la hippocampo respondetzas por la lernado cae same por la memorado. La esploristoi consideris en siai pritaxoi la agion, sexon, cae la generalan corpan fortichezon de la testantoi. Tio permesas la concludon che la fisiologia e fico de tro longa sidado, ec se oni e la fino de la tago ancora o dum duona horo, havas damagian e ficon e la cerbo. Cae movigiado, cae la evitado de tro conforta vivo stilo, gravas en alta agio por la cerbo. Do ien la consilo por resti sana cae por conservi sia in mensa in capabloin laueble longe. Movigiu laueble ofte dum la tuta tago. Se vi plenumas laborum sidante, interrompu la sidadon, extaru, iru al alia loco, cae poste daurigu la sidadon. Faru tion laueble ofte dum la tuta tago.